كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد الله سبحانه وتعالى كاجة تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس To su poslanici سمدال smo dali na drugima ima onima sa kojima je Allah razgovarao, neke je podigao na visoke stupnjeve, a i sa usinu Merijemenu smo dali jasne dokaze i pomogli smo, podpomogli smo ga sa ruhol kudusom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također u drugom ajetu, inna uhajna ilajki kema uhajna ila nuhin ve nabijina min ba'di. Mi smo tebe objavili kao smo objavili Nuhu i vjerovjesnicima nakon njega. Kod Ebu Zera dolazi u jednoj predaj da je Allahom poslanih sallallahu sallam bio upitan kaže Allah poznaje koliko je vjerovjesnika. Kaže 124.000. Kaže Allah poslaniče koliko je od njih poslanika. Kaže alaih salatu wasalam 315 mnogo od toga. Pa sam rekao Allah poslaniče ko je bio prvi? Kaže Adem. Pa sam rekao Allah poslaniče nebijun mursel je li vjerovjesnik poslan? Kaže da. Allah ga je stvorio svojom rukom, udahnuo od svoje duše, zatim ga onaj stvorio svom liku. Kaže Ebu Zer, četvorca od njih su Asirijanci, Adem, Šith, Nuh i Hanuh, to jeste Idris, alaihissalatu wasalam, i on je, kaže, prvi koji je koristio pera, to jeste prvi je pisao. Četvorca su Arapi, Hud, Salih, Shuaib i tvoj vjerovjesnik u Ebu Zer. A prvi je poslan Beno Israilu Musa, a zadnji je bio Isa. Prvi vjerovjesnik je Adem, a zadnji je tvoj vjerovjesnik Ebu Zer, hadis je slab. Također u drugoj predaji stoji da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao 315 i mnogo od toga, ali u ovom je također hadisu ima trojica slabih prenosilaca. Od Enesa ibn Malika se kaže da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allah je poslao 8000 vjerovjesnika, 4000 Benu Israilu, a 4000 ostalim narodima. Također hadis je slab. Enes ibn Malik kaže, rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem oni koji su bili prije mene i od moje braće vjerovjesnika bilo i 8000, a zadnji vjerovjesnik je bio Isa, zatim ja, također hadis je slab. Sve ove hadise sam namjerno spomenuo, zato što se često spominju jer go, dakle, na predavanjama, na dersovima, a svi ovi hadisi su slabi, da li zbog jednog ili više prenosilaca. Ebu Said kaže, Ebu Vedak je upitao da li, kaže, Haridžije priznaju Dejjala, kaže ne, pa je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao ja sam vjerovjesnik hiljadu, odnosno ja sam kraj hiljadu vjerovjesnika ili više od toga. Allah nije poslao niti jednog vjerovjesnika, a da nije upozorio svog umeta od onoga što će im doći, a posljedno od onoga slijepoga. Vaš gospodar nije slijep, desno oko mu je, dakle govori o držalu, desno oko mu je sasušeno kao grožica is, isturena, a lijevo mu je oko zasijalo se. Kada dođe, znaće mnoge jezike, imaće sa sobom zelene bašče kroz koje će teći voda. Imaće sa sobom vatru crnu sa dimom. Kaže ovaj hadis je čudan. Džabra se prenosi da je Allah sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ja sam kraj ili ja sam pečat hiljadu vjerovjesnika ili više od toga. Između mene i njih nema ni jednog vjerovjesnika da nije upozorio od džala meni je kaže pojašnjeno ono što je pojašnjeno ono što nije pojašnjeno nikome od njih on je slijep a vaš gospodar nije slijep jedini ovaj hadis ima da ređu Hasana Imam Buharija kaže prenosi Šuaban Furata kaže čuo sam Ebu Hazima sjedio sam sa Ebu Hurerom pet godina čuo sam da ga čuo sam ga da prenosi od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao Benu Israil su vodili vjerovjesnici, to jeste bili su njihovi predstavnici ili onaj oni su ih nazivali kraljevima. Kada god bi preselio nekakav, jedan od vjerovjesnika, naslijedio bi ga drugi, a iza mene nema vjerovjesnika. Iza mene će doći halife, a bit će ih mnogo. Pa su rekli, Allaho poslaniče, šta nam naređuješ? Kaže, naređujem vam prisegu jednom po jednom. Dakle, kako koji bude, da vam date prisegu. Kome ćemo mi dati prisegu? Mi imamo mnogo Kaže i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dajte im njihovo pravo, Allah će ih upitati za ono što oni budu uzeli na povjerenje. Ovaj hadis također prenosi imam Muslim od Bendera, dakle na drugačiji način, ali su slične one riječi i značenje. Kaže Abdullah, to jeste Ibn Mesud, radi Anhu, kaže kao da gledam Allahova poslanika, sallallahu sallam, hadisi kod imama Bukharije, da govori o vjerovjesniku, o vjerovjesnika, kako ga je njegov narod istukao, a on, dakle, po njemu toči njegova krv i on briše svoju krv sa lica i kaže gospodar, oprosti mome narodu, oni ne znaju. <clears throat> od, Musnama, od Musaba ibn Saada, od njegovog oca, prenosi da je rekao Allahov poslaniče, koji su ljudi najiskušaniji, kaže vjerovjesnici, zatim dobri ljudi. Zatim njima slični, njima slični od ljudi. Kaže, čovjek će biti stavljen na iskušenje shodno svojoj vjeri, pa ako bude jako vjeri, bit će mu pojačana, odnosno bit će mu povećan bela iskušenja. A ako bude nešto slabiji u svojoj vjeri, bit će mu i olakšano, bit će mu, dakle, onaj manje iskušenje. Do te mjeri da će hodati po zemlji, a da neće imati nikakvog grijeha. To jest iskušenja će, iskušenja će ljude da očiste. Također, Allah poslanih sallallahu sallam kaže, mi smo vjerovjesnici svi od jednog oca, to jeste porijeklom od jednog oca, a različite su nam majke. Ovi hadisi, dakle, ovo sve što sam spomenuo je dakle, kao jedan dobar ili jasan uvod da je vjerovjesnika, da je poslanika bilo mnogo, da je bilo različitih šerijata, vjerozakona, ali jedna je stvar bila jasna, a to jeste kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ prije tebe nismo poslali jednog poslanika da mu nismo objavili da je samo šta nema drugog Boga koji istinu zaslužuje ibadet osim mene. Allah subhanahu wa za sebe kaže fa'budun pa se meni pokoravajte, dakle mene obožavajte. Što znači da suština svih šerijata dave svakog poslanika je bila tevhid. Iako se šerijati razlikovali u određenim propisima, kao što je to bilo dakle, od vremena Adem alaih sallatu pa sve do onaj Isa alejhi salatu sallatu a onda je došao Hatemul Anbija Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da zapečati sve njihove, dakle onaj vjerozakone, da ih derogira i da ostane jedan jedini zadnji šarijat. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bu'ithu ila al-ahmari wal aswad, poslan sam crvenom i crnom. Neki kažu se misli na Arape i na ne-Arape, drugi kažu se misli na džine i na ljude. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, da je među vama sad Musa, ne bi mu ostalo ništa drugo, osim da me slijedi, a u drugoj predaji, kada biste, kaže, njega slijedili, vi biste zalutali. Također, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, hadis smo spominjali, dakle, i prije, kaže sallallahu alaihi sallam, mi svi vjerovjesnici ne bivamo naslijeđeni. Ono što ostavimo je sadaka, time pokazujući da, vjer, da su vjerovjesnici imali jednu zadaću, to jeste da šire samo tevhid, to jeste vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala da im nije bio cilj skupljanja ovoga prolaznog svijeta i da onaj ko se bavi ovim svijetom nije mogao nikako biti na to njihovoj deređe, odnosno da je to posebna deređa koju im Allah subhanahu wa ta'ala poklonio. Dolazimo do jedne teme, dakle, istori, istorija Arapa, ili početce Arapa. Svi Arapi, kako Ibn Kethir ovdje kaže, se pripisuju Ismailu, sinu Ibrahimovom, alaihimu salatu wasalam. Međutim, treba napraviti razliku i ono što je tačno, im Ketir kaže tačno i poznato je da su Arapi, da imate Arab al-Arabe i Arab al-Arabe. arabe dakle oni koji su u osnovi, dakle stvarni Arapi. Kaže, Arab arabe su od Ismaila, a oni se dakle također mogu povezati sa Adom i Semudom i ta sama i Judejsom i Umejmom, Džurhumom, Džurhumom i Amalik. Amalik ili Gorostasi i drugim umetima koji ne zna osim Allah subhanahu wa ta'ala. A bilo ih je prije Ibrahima alaih salatu wasalam, što znači da se ne mogu svi pripisati Arapi Ismailu alaih salatu wasalam. Ema Arabu eh, Staribe, dakle Arapi, kako bi mi to mogli da prevedemo u arapskom, odnosno halalta na bosanski jezik, poarapljeni narodi koji su dakle postali kasni Arapi, da li se obama, da li miješanje, da li brakovima na neki drugi način, kaže to su Arapi Hidžaza, od, od, od potomaka Ismaila, alaihimu salatu salam, sina Ibrahimovog. Pa imamo Arape Jemena, oni su pripadali Homeru i poznati su kao Kahtan ili po imenu Mahzem. Također Ibn Makola kaže, bilo je četvorca braći, Kahtan, Kahit, Mahat i Falih. Kahtan ibn Hud kaže da se on zvao Hud. Kaže da je on bio brat od Huda, neki kažu da je od njegovih potomaka. Allah najbolje zna od Kahtanove, dakle loze je došao Ismail alayhi salatu vesselam, a od njega ostali Arapi, što znači da porijeklo Arapa je mnogo prije Ibrahima alayhi salatu vesselam. Imam Buhari spominje jedno poglavlje pa kaže poglavlje od e, porijekla jemenaca prema Ismailu alayhi salatu vesselam. Pa kaže, prenosi se od Ebu Bejda, kaže, prenio mi je Seleme radi Anhu da je rekao, izašao jednom prilikom Allahom, poslanik se Allahom sve među ashabe, pa su oni, kaže, onaj, e, takmičili se u mačevanju. Pa kaže Allahom, poslanik se Allahom i selem, udrte je Benu Ismail. Kaže, ja sam sa Beni tim i tim, sa tim i tim plemenom. Kaže, pa su, kaže, svi stali. Kaže, Allahom poslanik, kako da se mi takmičimo, ti se, kaže, već se priklonio jednoj strani. Kaže, Allahom poslanič, sada se nam udrte, ja sam sa svima. Kaže, imam Buharija, <coughs> samo prenosi on ovaj hadis, Također kaže u drugoj predaji, udrite sinovi Ismailovi, vaš otac je bio također onaj koji se mačuje, onaj koji je gađao strijelama. A ja sam kada je sa Ibn Eledrua, dakle sa onaj porodicom ili plemenom Ibn Eledrua, kada je pa se sustegli ostali asabi, pa su rekla Allaho postaniće, što? Kaže, ne, ne, udrite ja sam sa svima, ili bacajte ja sam sa svima vama. Većina islamskih učenjaka smatraju da su Arapi od Kahtana, od Arapa Jemena, i da niko nije drugi dakle, od porodice dakle, lozi kao Ismail salatu vesselam Svi se Arapi dijeli na kahtanin i adnanin. Kahtane ili adnanije. <coughs> kahtane se dijeli na sebe i na hadremeut, adnanije se dijeli na rabiju i mudar. A mi ćemo kasnije kada budemo radili jednu, po jednu lekciju, dakle spominjat ćemo sva ova imena, a večera ćemo spomenuti više od stotinu imena i stotinu plemena, tako da ćete vi otprilike svi pospati. Kaže mudar od sina Nizara, sina Muada, sina Adnana. Dakle, on je sin Adanov. Također, peta dakle, skupina ili pleto, peto pleme je bila Kuda'a. On se, kaže, postoji razilaženje kome pripadaju, da li pripadaju Adanima ili pripadaju Hahtanima. Međutim, kaže dolje, ona Ibn Ketir, kasnije kad je završio priču o njima, da, da ne čitam svaki detalj, kaže kako ko. Kada bi se izrazile Kahtani, oni bi rekli mi smo Kahtani. A kada bi se izrazili po snazi, po ratovima, po nečemu, onaj Adnani, kaže, mi smo od Adnana. Dakle, oni se pripisivali onima koji su bili jači, koji su bili, dakle, bogati. Mohamed ibn Selam al-Basri kaže, Arapi se pri, pripajaju, odnosno mogu se pripisati u tri roda, Adnani, Kahtani i Huda. Kaže, koji su bili mnogobrojniji? Kaže, Adnani ili Kahtani? kaže ishodno vremenu, kao što se i kuda pripisivali njima. Nekada je bilo onih pa su oni pripadali onima, nekada je bilo ovih pa se pripisivali ovima. Dokaz za to jeste hadis kod imama Buharije da je Ebu Hurir rekao, da Allah poslani sallam sallam rekao, kaže, nije se desiti sudnji dan sve dok ne izađe čovjek od plemena Kahtan koji će ljude goniti sa štapom, to jeste ljude će, dakle, onaj vlaće sa štapom, to jeste sa silom. Malo prije smo spomenuli da jedan od njih jeste od putomaka Arapa, odnosno halalte, od predaka Arapa, sebe. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Lekad <clears throat> kane li sebe in fime skenihme aje. Vi ste imali, kaže, jasne dokaze u stanovnikima sebe, stanovnicima sebe. Džennetani an amini wa šimal, kullu min rizqi rabbikum wa škuru leh, beldetun tajibetun wa rabun gafur. Imali su, kaže, bašće na desnoj i na lijevoj strani, čega? rijeka ili čega? Dobro. Radili smo toga, smo radili te vsi, ponovit ćemo ponovo. Kulu mir rizuhi rabikum, jedete od, od blagodat svoga gospodara i budite njemu zahvalni. Lijepo naselje i gospodar koji prašta. Fa a'radu, farselna alaihim sejle l'arimi, badalnahum bi džennetejhim džennetejni zevati uklin hamtin, u athin mušejnim in sidrin qalil. Kaži, pa su se ogriješili, a onda smo im poslali sejle l'arimi, to jeste bujicu, odnosno brana koja, spomenut brana koja je pukla, pa smo im, kaže, zamijenili sa dva vrta, <clears throat> ova dva vrta, gdje im je bio sam korov, granje i ništa korisno, osim, kaže, nešto od malo od sidra, a kod nas se sidr nepravilno prevodi kao šta? Nije lotus. Lotus mi znamo da ničeg gdje na močvana rijeka, međutim, to nije. To je jedna sasvim druga vrsta. Sidr ima male, onaj, listove, poput nokta. Evo liki su listovi. Dakle, ko nokat. A lotus, mašal te bar žaba skače sa njega. Zalike džezejnahum bima keferu ve hel nuđazi lal kefur. Tako smo i mi, kaže, kaznili, a da li kažnjamo osim samo nezahvalni. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها سير. Kaže, mi smo između njih i nasilja koja su oni putovali učinili bliskost, tako da su, dakle, daleka nasilja koja su bila, oni su mogli da ih vide. Allah im je tako i približio ta nasilja. Siru fiha lajalije wa jamina aminin. I kada je putovali danima, danju ili noću ili noćima i danima, bili bi sigurni na tim svojim putovanjima. Fekalu, Rabbena ba'id bejne esfarina. Pa su rekli, gospodaru, udalji nam naša putovanja. وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث kaže pa su učinili nepravdu sebi, a, sebi, a onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže učinili smo i da su oni samo spomen, to jeste uništeni su u omezeqnahum kullemu mezeq, pa smo ih podijelili u sekte ili grupe, inne fi dhalke lajatani kuli sabbarin šakur, u tome ima jasnih dokaza za onoga koji je strpljiv, koji je zahvalan. Dula ibn Abbas kaže, neki čovjek je pitao Allahom poslanike sallallahu sallam u sebe, kaže šta je on čovjek ili žena <clears throat> ili zemlja. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne to je kaže čovjek imao je destero djece. Šestero ih je ostalo u Jemenu, a četvero ih je otišlo u Šam. Što se tiče Jemanijaca ili Jemenaca, pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Mudhaj, Kenda, Ezd, Ešarijun, Enmar i Hamir ili Humeir. A što se tiče ovih koji su otišli u Šam, Lahm, Džudam, Amila i Ghassan. Sebe su sakupljale rašta plemena u Jemenu gdje im je Allah subhanahu wa ta'ala dao da uživaju u raštim rijekama. Pa su napravili veliku branu koja je između dva brda zadržala vodu, a onda plavila sa svih strana na druge, dakle sa svih strana mimo te brane plavila i prelazila u razne potoke i rijeke. Pa im je Allah subhanahu wa ta'ala dao da uživaju u svim vrstama plodova. Ništa im nije fallo. Kaže Ibn Kathir, Seba ibn Arab, dakle Seba je sin od Arapa, <clears throat> Allah mu je počinio 70 dolina. Pa kada je napravio branu, brana je napravila jezero, jezero po fersahima. Dakle, jedan fersah je 5,8 km. Bilo je široko i bilo je dugo toliko jezero. <clears throat> Kaže, pa im Allah subhanahu ta'ala dao da uživaju tim blagodatima do te mjere da kada bi žena stavila sepet ili korpu na glavu, prošla kroz voćnjak, ne bi morala na jednu voćku da uberi, voće je non padalo, napadalo koliko njoj je dovoljno da napuni sepet ili korpu. Nije bilo nikakvih štetnih životinja, nije bilo insekata, nije bilo komaraca zbog čistog zraka i ljepote koji su živali. Dakle, ništa im nije falo. Pa su se, kaže, ogriješili. Ogriješili su od sebe, ogriješili od Allaha subhanahu wa ta'ala i onda su zanemarili ibadet, i po, i po božnosti i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao, poslao ime, kaže od Ibn Kathir, Fe'er, ili kaže bio Fe'er Lama. Fe'er Lama, ili Halad, <clears throat> u našem jeziku je krtica. Kaže, pa je Allah iskušao da im je krtica prorovila tu branu. I onda je brana polako pucala, pa je ta bujica sve odnijela u jednom trenutku. Nestale su i vrtovi, dakle, nestalo i usjeva, nestalo i oni potoka, rijeka, sve nestalo. Dakle, čitao jezero je propalo. I oni su time bili, dakle, iskušani što im je Allah sunatela uništio, dijelom njih, a dijelom ono što su oni uživali. Kada su, dakle, uništena njihova, njihove bašće, njihove vrtovi, njihovi meci, razišu se po svijetu, ali ne svi. Šestorci smo malo prije spomenuli da se ostalo u Jemenu, četvorca su krenuli. Neki su, kaže, krenuli prema Hidžazu, a oni su bile pleme Huzaa. Huzaa su došli do Mekke u Medinu su došli, dakle, pojedinci, a od njih su uh, posle došli, odnosno, njima se pripisuje Evs i jevrejska plemena Benu Kajnuka, Benu Kurejva i Benu Nadir. Kaže, pa se dogovorili sa Evsom i Hazređom da ostanu zajedno da živi, a onda mi ćemo, kad budemo govorili o ra razilaženjima i ratovima između jednih i drugih i trećih, govorit ćemo, dakle, spominjat sva ova plemena i jevrejska i arapska plemena. <clears throat> Druga ili treća skupina je otišla u Šam i oni su primili kršćanstvo, a oni su bili Hasan, Amila, Bahraj, Lahmi, Đurdami, Tenuh i Ovi su ostali dolje u Jemenu. Prvi koji je izašao iz Jemena je bio Amr ibn Amil Lahmi, a Luham ibn Adi kaže dobio ime zato što je ošamario brata. Lahame u arapskom jeziku znači ošame, ošamarti, a ovaj ga je ujao za ruku i otkinuo mu komad mesa pa je dobio ime Džazem pa se dakle pa su plemena se počele po tome i nazivala ovaj je bio Lahmi ovaj je bio Džezami <clears throat> U jednoj predaji stoji da je Amr ibn Amir bio gatar ili vrač, a da njegova žena Turefa bintul Khair također Homerije bila e, kako bi to rekli moderno sihrbazica ili vrač također moderno čeno vještica. Kada su se sakupili da izađu iz Jemena, Amr je usnio san gdje je nagovijestio da bi moglo doći do pucanja brane i nestanka onih dobara u kojima su živjeli. Ali ga je, kaže, bilo stid, bilo ga je stid da izađe na tek tako jednostavan način. Kaže, pa je se dogovorio sa najmlađim svojim sinom i rekao mu, kad se okupimo, kaže, sa ostalim plemenima, priđi mi, udari mi šamar. I kaže, kad je ovo dijete, Amr bio njihov, dakle, uglednik, kaže, pa mu je dijete udarilo šamar i on kaže, nema hajra da ja živim u plemenu gdje dijete udara oca. A on svoje dijete navratio. Pa je, kaže, pleme Humer reklo, mi nećemo, kaže, ostaviti Amra da ide sam, odnosno i mi sa njim, ali nisu znali o čemu se, dakle, radi. Oni koji su ostali, dakle, u Jemenu, malo prije sam im spomenu, ostali su i njihovi se vladari zvali Tuba. Tuba isto kao što su dakle onaj e, Egipćani imali, fara, imali faraona, Abesinci imali su Nedžašija, e, Rimljani su imali cara, Perzijani su imali Kisru, dakle oni su svoje vođe nazivali, svoje kraljeve nazivali Tuba. Tu je sve potrajalo, doćemo do toga, kaže Ibn Kathir, dok nije Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam poslao Aliju i Halda ibn Velida, zatim nakon toga je Ebu Musa i Šarija Muaza ibn Džebela, oni su pozivali dakle, ljude u islam i onda se to prekinulo, a mi ćemo inša Allah doći do toga. Spomenuli smo malo prije Lahmija i Nasra ibn Rabiju i Nasra ibn Harisa, da pripada dakle, toj lozi. A Lahm je bio brat od Džuzama i malo prije sam rekao da je dobio ime Lahm zato što je šamario <clears throat> brata ovaj Džuzam zato što mu je odrizao komad ruke. Kaže, Rabija ibn Nasr je usnio san. Pa se prepao sna i onda pozvao sve vračare i gatare i sihirbaze onaj, u svoje vladavni da mu protumači taj san. Pa im je on rekao, <clears throat> ovaj san ne može protumačiti svako. Pošaljite mi po među vama najsposobniji. Kaže, pa su pozvale Satiha i Šeqa. Satih je bio osoba koja nije imao udove, dakle nije imao ruke, nije imao noge, a lice mu je bilo smješteno na prsima, dakle nije imao vrata, pa mu je bila glava zalipljena na prsa. A naučio je sihri vraćanje od Tuferi bint Al-Khair, žene od Amra ibn Amira. Kaže, kad se njih dvojica rodili, ona je osjetila da će umrijeti, pa im je pljunila oba dvojicu u usta i prenila na njih sihr. Čuvajte se ako ne pljune usta. <laughs> Kaže, pa su došli odvojeni. Rekao je da dođu sa tih i šek, da dođu odvojeni e, Rabija ibn Nasru. Kaže, pa Rabija ibn Nasr, vidio sam, kaže, san, usnio sam san koji me, kaže, pre, e, prepao. Vidio sam dim kako izlazi iz tame i pada, kaže, na zemlju Tohame. Tohama je primorje, arapsko primorje Crvenog mora kaže pa je uništio sve što je glavu imalo. Kaže njemu sa tih, govorim ti, kaže, o vremenu i kunijem ti se onim što je između ove dvije planine. Doći će, kaže, vojske od abesinaca pa će zavladati sve ono što, dakle, vladaju do, do, do uh, dijelova Džereša. Kaže, sa tih, nije nam drago to što čujemo, hoće li to biti u mome vremenu ili nakon mene? kaže, neće biti u tvome vremenu nego 60 ili 70 godina nakon ovog trenutka. Kaže, hoće li to potrajati ili će biti prekinuto? Kaže, bit će prekinuto nakon 60 ili 70 godina. Zatim će biti protiv njih vođeni ratovi, a oni će pobjeći onaj glavom bez obzira. Kaže, ko će nakon toga doći? Doći, kaže, Irem zi jezen, krenće protiv njih iz Adena, neće ostaviti nikoga od njih u Jemenu. Kaže, hoće li to potrajati ili će to biti prekinuto? Kaže, bit će prekinuto. Kaže, ko će prekinuti? Kaže, čisti vjerovjesnik objava mu dolazi od, od onoga uzvišenog. A ko je taj, kaže, vjes, vjerovjesnik? Kaže, čovjek ili dijete od Galaba ibn Fehra ibn Malika, ibn Navra. A to je, dakle, loza Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Vlada će sa svojim narodom dok postoji svijeta kaže hoće li u vremenu opće do kraja svijeta doći neko mimo njega, kaže sa tih hoće na dan kad se sakupe i prvi i posljednji i kada oni koji su činili dobro budu se radovali, a oni nesretnici budu tugovali. Kaže, je list na to što si mi rekao? Kaže, naam, u šefeqi wal gasaqi, wal felaqi iza tesaq. Dakle, ovo je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo, dakle, ovaj, uh, pojave u Kur'anu i tako mi vidikove linije, praskozorja, jutra i vremena kada sunce zalazi, ja, kao što sam rekao, je istina. Kaži, pa je rekao, ona je sa tihu, idi. Onda je došao šek. Pa je šeku isto to rekao. Dakle, isto rekao mu svoj san. Kaže, vidio, usnio sam san da se pojavio dim iz tame, pa da je onaj poklopio sve do tohame i ništa nije ostavio nijednu glavu živu. I onda mu je on ponovio sve ono što mi je rekao, osim sa nekim malim izmjenama, kaže pa je Rabija ibn Nadr, Nasr vidio da mu istinu govori. Međutim, Nasr ibn Rabija, šta mu je rekao sa tih? Da se neće dogoditi koliko godina? 60-70 godina. Međutim, kad je Rabija ibn Nasr je doživio ono, dakle, u njegovom vremenu se desilo ono što je rekao, međutim, on je spremio sebi i svoju porodicu i pobjegao je jednom od vladara u Irak i napisao je, dakle taj vladar Iraka napisao je Perzijancima da, da ga nastane u mjestu Hire. Tuba ibn Kerab sa stanovnicima Medine. Tuba, ja sam malo prije rekao da je Tuba bila titula, dakle kraljeva, jemenskih kraljeva. Njegova vladavina je bila prije vladavine Rabije ibn Nasra, a krenuo je prema državama istoka ili prema Medini i osvajao je, odlazio od grada do grada. Međutim, ono što je naumio Tuba da uradi, bio je povod kad je ostavio svoje dijete stanovnicima Medine da ga pazi. A neko je namjerno to dijete ubio, njegovog sina ubio, i on se je zakleo da neće nikoga u Medini živog ostaviti, da neće ni jednu palmu onaj uspravnu također ostaviti. Međutim, kad je došao u Medinu i spremio se da ratuje protiv stanovnika dakle, Medine, ono što mu je bilo čudno jeste da su po danu ratovali, a na su ga dakle, Medinlije gotivle, hranile, pojile i tako dalje. Pa nije mogo da shvati dakle, njihov mozak. Kaže, pa između tih, dakle, medinskih stanovnika došla su mu dva rabina od jevreja, od Benu Kurejze. Čuli su šta je naumio Ibn Kereb, Tuba Ibn Kereb, da uradi sa Medinom i sa stanovnicima, pa su mu rekli, kralju, nemoj to raditi. Ko što nas kaže, gdje si kralj? Kaže, kralju, nemoj to raditi. Kaže, ako pokušaš da uradiš to sa Medinom, bit ćeš, kaže, spriječen. A mi ti, kaže, nećemo moći obezbijeti da budeš spašan. I tu je bila dakle tajna zašto su na njega najveći častili Medinlije. Kaže, a zašto to? Kažu oni njemu, ova dva rabina, Medina je mjesto gdje će poslanik, vjerovjesnik, izaći iz Harema od Kurejšija u posljednje vrijeme, a zadnja njegova kuća i mjesto boravišta će biti ovdje gdje sti, kaže, sad došao. Kaže, pa su mu se svidile njihove riječi, ostavio je, dakle, Medinu, međutim, primio je vjeru ove dvojice rabina. Ali je ovu dvojicu rabina poveo sa sobom. Poveo gdje u? Poveo ih u Jemen. Kaže, stanovnici Jemena su tada obožavali e, kipove, pa je u putu iz Medine prošao pored Meke i onda su mu ova dvojica rabina rekli hoćeš li, kaže, da ti pokažemo jednu kuću za koju mnogi kraljevi ne znaju. U njoj ti je, kaže, i biser, u njoj ti je i zeberđed, i jakut, i zlato, i srebro, Kaže, hoću. Kaže, to je kuća u Meki. Mekelije je obožavaju i klanjaju kod nje. Međutim, oni su, kaže, mislili na onaj pleme, onaj Huzeil i htjeli su da Huzeil da on napadne na Meku da bi onaj Allah subhanahu wa ta'ala ga uništio. Kaže, pa su ova dvojica rabina rekli nemoj poslušati Huzeil jer pleme Huzeil ne želi dobro. Jer ovu kuću nikad niko nije mogu onaj uništiti zato što je jedina kuća koju Allah na zemlji uzeo za sebe i nazvao je svojom kućom Beytullah i Haram. Kaže, nemoj uništavati, nego ćemo ti mi, kaže, podučiti da kada uđeš, da uradiš ono što treba da radi stanovnici Mekke. Kaže, šta treba da uradim? Kaže, očistićeš se, a onda ćeš obaviti tawaf, veličaćeš, počastićeš, obrijaćeš kaže, glavu i bićeš kao kada i pokoran unutra onaj svome gospodaru. Kaže, a što vas dvojica nećete to? ne možemo, kaže mi, jer smo mi od loze našeg oca Ibrahima, a ovi koji su unutra u Mekhi postavili su kipove i dole i proljevaju nečisto krv i širk, tako da mi, kaže, ne možemo, a ti možeš. Kaže, a šta ću sa ovima, sa Huzeilom? Kaže, oni su htjeli da ti napadneš na Kaabu, na Meku, pa da te, kaže, Allah uništi kao što je uništio i oni koji su bili prije njih. Kaže, pa je pozvao pleme Huzeil, dakle sve im je glave iz osjecu. Kralj. Kaže, u Mekije je ostao šest dana, klao je onaj kurbane, hranio ljude i pojio ih medom. A onda je usnio jedne noći da odijeva kjabu, dakle da stavlja ogrtač na kjabu. Pa je stavio, ovdje spomnio u arabskom jeziku, to su vrste tkanina, kaže, pa je stavio hasef. Kaže, jedna vrsta je gru, gruba vrsta tkanine. Kaže, pa je drugu noć usnio da stavlja mafer, dakle nešto mekše. Pa je treću noć usnio da stavlja nešto još mešilje, dok nije zadnju noć odlučio da stavlja najbolje ogrtač Kabe, pa je Tuba ibn Kereb bio prvi čovjek koji je pokrio Kabu. I onda je on postavio vrata i postavio ključ i predao ključ Mekelijama da se Kaba otvara, odnosno da se Kaba može otvarati. Zatim je Tuba krenuo prema Jemenu sa svojom vojskom i sa ovom dvojicom rabina, a kada su došli u Jemen, pozvao je svoj narod da uđu u, u, u njegovu vjeru, kaže, mi nećemo napustiti našu vjeru, ti si napustio našu vjeru. Kaže, pa su onaj, pozvali ga da se sude pred vatrom. Naime, bila jedna rupa gdje je vatra izlazila i onda bi oni dovodili parničare. <clears throat> dovodili parničare pred, pred tu vatru. Onaj koji bi istinu rekao vatra mu ništa ne bi naštetila, onaj koji je lagao njega vatra uništila. <clears throat> kaže, pa su, pa ih je pozvali, on su njemu ponudili, hoćeš da se onaj, sudimo pred vatrom u jednoj predaji da je ponudio ovom dvojici rabina da oni idu u vatru i da idu božanstva njihova, to jest da donesu svoje, svoje bogove, svoje božanstva koja su oni pravili, pred vatru. Kaže, u jednoj predaji stoji da se rab, rabini onaj pobojali, povukli, nisu htjeli prihvatiti. U drugoj predaji kaže da su prihvatili i da im vatra nije ništa naštetila, nego samo da se oznojili, a da su sva ona njihova božanstva bila spaljena. Kada su to vidjeli, od tog trenutka su jemenci prihvatili uh, jevrejstvo. Kaže, Rusam su imali jednu kuću koju su veliča, veličali, kraj nje su krali kurbane i pored nje su činili širk, pa su ova dvojica rabina rekli, ovo vam je, kaže, šeitan, odvraćaju vas od vaše vjere. Hoćete li, kaže, dozvoliti da mi se, kaže, pozabavimo sa, za njim? Kaže, pa im je dopustio Tuba ibn Kereb, pa su njih, kaže, dvojica došli, našli su crnog psa, zaklali su ga, a ono što je bilo te, e, te građevine tu već što je bilo sazdano, on su to zapalili. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, nemojte vrijeđati tuba, on je prvi koji je primio islam. Suheli kaže, također prenosi onaj Ma'mer od Hamama ibn Munebeha od Hureyre, da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, nemojte vrijeđati Esada Humeirija, on je prvi koji je pokrio onaj Kaabu. Dakle, radi se o istoj osobi. Nakon njegove smrti, vladavna je prešla Hasanu, Hasanu ibn Tebanu, a on je bio brat od imame Zerqa. Kaže, kad je njegov sin Hasan ibn Abi Kereb preselio, uh, Teban Esad je htio da krene prema arapskim zemljama da ostavi Jemen. Kaže, pa su nagovorili njegovog brata da ga ubije, a da će on njemu dati vlada, vladavinu. Kaže pa ga je ubio njegov brat Amr i onda je se zadržao onaj u, u, u Jemenu i nisu napustili Jemen sve do onog trenutka dok nije došao onaj san Amru i njegovoj ženi e, Tuferi e, bint Her, pa je usnio onaj san, pa je kada je odlučio da pobjegne iz Jemena, rekao svom djeto Šamarme, e to je ta ista osoba. Lahnija Zuše Natir i njegova vladavina u Jemenu. <clears throat> Kažem, vladao je 27 godina, a onda je na njega napao jedan čovjek od plemena Homer. Kaže, nije ostavio ni jednu kuću u njihovoj vladavine, a da nije uništio. Ovaj Lahnija Zuše Natir bio je, kaže, fasik i nije bio uopšte od potomaka kraljevske porodice. Ja vidim da se vama ziva, sam vama rekao, ja kad počnem pričati o imenima, istorija kod Ibn Ketira, draga vraća, takva. Ima jedan čovjek je napisao, jedan čovjek je napisao nastavak sličan ovom je stilu, pa kaže, pa je došla 2003. kad su američke vojske ušle u Irak i svrgnule Sadama, a onda došla je 2004. i sve govori kako Ibn Ketir govorio, dakle u svojim knjigama, knjigama on prenosi istoriju modernog doba. Kod istorije se ne spava, istorija Istorija je nešto što je veoma bitno u našim životima. Ako ne zna istoriju, ne može živjeti sutra. Jer ljudi, onaj, evo vidite, sad će doći 7. oktobar, ljudi ne znaju istorija nekom da znaju svoju budućnost. Kaže, nije bilo grijeha da ga nije počinio, bio je fasik i opijao se i onaj bavio se pederastijom, to jeste bio je homić, peder. Kaže, koga god je koga god je znao od vladajuće porodice, on je te momke i dječake silovao. Sve dok jedne noći nije došao glasnik Nevasu ibn Tebanu Esadu, bratu od Hasana, odnosno Hasana, pa kaže, a bio je mal dječak. Kada mu je došao onaj glasnik od eh, eh, Lahnije, pa ka, onaj, znao je zašto ga zove, onda je, kaže, pripremio jedan tanak nož i sakrio ga između kuka i koljena. Uvuku ga sebi, dakle, u odjeću. Kad ga je ovaj sebi onaj uveo u sobu, on je samo podvuku nož i zaslužio je. Podvuku nož i riješio. I pobjegu. Kada su saznali stanovnici Jemena šta je uradio, on su krenuli u potragu za njim i rekli mu, ako iko zasluži da vladaš, zaslužuješ ti da vladaš. Pa je Zunevas, dakle, onaj, e, otada vladao jemencima. Ibn Isak spominje zbog čega su stanovnici Nedžana prihvatili kršćanstvo i onda nam se dakle pokazuje kako iz Jemena kretalo sve i Arapi i onaj, kako su primili jevrejstvo, a e, sad dolazi kako su primili kršćanstvo. Kaže, primili su kršćanstvo od jednog čovjeka po imenu Fimion, a bio je od pobožnih ljudi, odnosno od kršćana, a živio je pokrenjskim dijelovima Šama. Njegova dova nije se odbijala, a bio je poznat po dobroti i samo je činio ibadet nedjeljom. Kaže, ostale dane bi Fejmon radio, dakle sve do, odnosno eh, od eh, ponedeljka do petka, bavio se zidarskim poslovima a kada bi naišao na nekoga siromašnog koji je bio bolestan, on bi mu proučio dovu ili molio za njega, pa bi ga Allah subhanahu wa ta'ala izliječio. <clears throat> Čovjek, jedan od ljudi ga je, kaže, onaj, e, zarobio i produ, a onda ovaj što ga je kupio, vidio je, kaže, kako na večer kad bi Fejmon klanjao i molio se, kako bi se njegova kuća ispunila svjetlošću. Pa mu se, kaže, svidjelo a stanovnici Nežana su imali jednu veliku palmu na kojoj su e, kačali svoje želje, kačali svoje onaj zapise, pa je Fejmun rekao, šta misliš vladar ili, gospo, ili ono se zvali gospodari, šta misliš kaj gospodaru, ako ja, kaže, pozovem Allaha da uništi, kaže, ovo drvo, hoćete li, kaže, prihvat da ste vi na batilu, to jest da ste na istini, kaže, hoćemo. Kaže, pa je sakupio taj njegov gospodar, sakupio stanovnike Nežana, a onda je, kaže, Fejmen ustao i molio Allaha Đelešanu dok Allah nije poslao munju, pa je spalila, iščupala palmu i bacila je. Kaže, kad su to vidjeli, svi su prihvatili ono na čemu je bio Fejmon, to jeste prihvatili su kršćanstvo. Kada je Zij Nevas i Ridu Nevas čuo za ovu priču, šta je uradio? Prije dvije hete smo o tome govorili. Pozvao ih je da ostavi vjeru Fejmonovu da se vrate u svoju vjeru na koju su bili. Kaže, kad su odbili, on im je iskupao kanale Vesema i datil buruč. E, tu je vam taj ajet koji se odnosi na ovu, dakle, na ovu, na ovu skupinu stavnika Nerđana. Kaže, nije ih pobio sve, neki su od njih pobjegli, a neki, a većinu njih je pobio kao što nekim predajama stoji da je bilo oko 20.000 onaj koji je zapalio u ovim hendecima, u ovim kanalima. kao što su, kaže, šehi sa tih predviđali <clears throat> da od stanovnika Neđana neće, kaže, preživjeti osim jedan čovjek po imenu Dus Zus Aban, pobjegao je na svome konju, pa je zatražio od Kajsera, to jest od cara, kralja Rima ili Bizantije, <clears throat> da pošalje vojske za, na Zu Nevasa ili protiv Zu Nevasa. Kaže, pa mi je rekao šta se desilo. Kaže, bili smo na vjeri tvojoj, bili smo kršćan, prihvatili smo kršćanstvo i tako da i tako dalje. A onda je on poslao pismo Neđašiju, a Neđaši je bila titula za Abesinske kraljeve. Da on pripremi vojske i da pošalje, da pošalje vojske protiv njega. Kaže, pa je poslao dvojicu ljudi, Arijata i Ebrehu Lešrema. A vama Ebraha poznat po čemu? Kaže, pa su Erijat i Ebreha, dvojica, kaže, bili jaki vojskovođa, a Erijat je bio nadležan Ebrehi. Kaže, pa su došli kod Zinevasa, povela se velika bitka, gdje je Zinevas izgubio i njegovi, njegove vojske, a onda je Jemenom zavlad, zavladao Erijat. Međutim, nakon izvjesnog vremena, Ebreha se usprotivio Erijatu, pa se, kaže, podvijelili u dva, da, u dva tabora. Kaže Ebreha Erijatu, nije dobro da nam se ljudi ubijaju i da ginu naši ljudi. Idemo ja i ti na Mejdan, pa ko koga? Dakle, ko koga ubije? Međutim, Ebraha je bio lukav, pa je pripremio jednog svoga iz vojske i rekao, bude Erijatu iza leđa. Ako ja padnem na koljena, ti ga do dokrajeći. Kaže, pa je Erijat potegu onaj mač na njega i udario ga, otkinuo mu komad glave, jedno oko i lice i dobar dio uha. Pa je po tome dobio ime Ešrem. Dakle, onaj im fali dio glavi. Kaže, kad je vidio ovaj momak, dakle mladić njegov vojnik, kad je vidio da je Ebreha pao na koljena, on je prišao s leđa i ubio Erijata i onda se, kaže, vojske tada dogovorila onaj ko pogine, dakle nije se govorila kako će poginuti, nego ko pogine, on gubi i vojske se spajaju u jednu vojsku. Nakon toga Ebreha, da bi <clears throat> se iskupio od Neđašija, kada je Neđaši čuo da je ubio Erijata bez da ga išta pitao, da ga išta obavijestio, kaže, Bogom se kunim da neću, kaže, se okanti dok do tebe ne dođem i dok moje noge ne pogaze jemensku zemlju. Kaže, pa je spremio poklone i zlato i svašta nešta i nekoliko vreća prašene iz Jemena i poslu i rekao mu, šaljem te ovu prašinu da se riješiš svoje zakletve. Evo ti poklone od mene kaže, dan za mene, dan protiv njega. Dakle, ja sam njega pobjedio, ja sam bio, kaže, bolji od njega. Kaže, pa me je Neđaši oprostio i ostavio ga da vlada Njemenom. Da bi Ebreha pokazao svoju pokornost Neđašiju kao kršćanskom kralju, <clears throat> on je napravio veliku crkvu i to Ibn Kesir kaže Kenisetul Hasise, kaže u nju je utrošio što se dakle toga vremena nije moglo ni zamisliti. Zbog njene veličine čak je potrošio čitao palaču od Belkise, od kamena, od e, mermera, od zlata, od srebra i napravio veliki krst od zlata i srebra. Kaže, napravio je prijestolja i napravio je dakle onaj e, sebi krunu i kaže, nos, stavio je sebi krunu i sjeo na to prijestelje u crkvi. A onda je napravio dva kipa, Kuajba i njegovu ženu, kaže, bili su visoki otprilike nekih 30 metara. Ne možeš zamisliti kolika je bila crkva, odnosno danas bi to se moglo nazvat katedrala. Kaže, pa je čuo neki čovjek kako Ebraha prijeti da će sve hađije okrenuti da idu prema ovoj njegovoj crkvi. Pa je čovjek iz plemena Kenan došao kod Kalisa, crkva se zvala Kalis, ušao u nju i obavio veliku nuždu i pobjegu. Kad je Ebraha čuo, a vama je priča ova poznata, kad je Ebraha čuo šta se desilo, on je pitao o kom se radi, kaže, o čovjeku od Arapa, od plemena, od plemena Kenan, nije Kenan, nego Kenani. Kaže, čuo je da hoćeš da okreneš ili da onaj usmjeriš sve hadžije prema svoje crkvi, a da onaj spriječiš hadž Kabe. Kaže pa se naljutio i spremio je veliku vojsku. U putu mu se suprotstavio Zu Nefer. Kaže pa ga je savladao i njega i njegove vojske, a Zu Nefer reče: "Nemoj me ubiti, možda ću ti moći pomoći." Kaže također su se suprotstale u, u zemlji Hasama, Nufail ibn Habib al-Hathami sa, sa, dvije, sa dva plemena Šehranom i Nahisom. I druga plemena, manja plemena koja se ne spominju, kaže pa se suprostali onaj Ebrahi, međutim Ebrahi je pobio, a Nufaila ibn Habiba je zarobio. Kaže, nemoj me, kaže, ubijati, ovo što je ostalo od Šehrana i od Nahisa, ja ću i povesti, bit ćemo dio tvoje vojske. Kaže, pa se onda njemu ispriječio Mesud ibn Muteb ibn Malik, Sekafi Benu Thaqif. Kaže, mi smo, kaže, samo robovi i slušamo ono što nam ti narediš. Ti nećeš da uništiš Tajf i pleme Benu Thaqif i naše božanstvo. Ti si, kaže, krenuo prema Kjabi, ja ću ti kaj povest prema Kjabi. A oni su obožavali Lata. Lat je bila jedna kuća ili građevina u Tajfu koju su oni veličali isto kao što su Kurešije veličali Kjabu. Kaže, kaže pa su poslali Ebu Rugala. Ebu Rugala da mu pokaže put do Meki, a Ebraha je poveo Ebu Rugala sve dok nije došao do Magmesa, to jeste nedaleko od sami Meki. Tamo je, dakle, Ebu Rugal e, umru i kaže da su njegov kabur gađali isto kao i prvog Ebu Rugala od naroda Ada, ako se sjećate, kad smo govorili tefsira, spominjat ćemo, dakle, onaj i taj dio. Odnosno Semud. Semud. <clears throat> Ebreha je pripremio vojsku, a u vojsci je poveo slona, što nikada dotad niko nije radio. Onaj koji je vodio slona je bio Esved ibn Mefsud. Kaže, kad su došli do Meki, slon nije htio ući u Meku. A u putu na domak Mekije su kupili, zarobljavali ono što su mogli, između ostalog i dvije stotine nečijih deva. A vi znate čije ste deve bile. Kaže, pa je Ebreha poslao Hanatu Humerija u Meku i rekao, pitaj ko je uglednik, ko je vođa, ko je predstavnik ili velikan Mekije. Kaže, pa je došao i našao Mekelije i pitao, odnosno rekao, Ebreha nije došao da vas ubija niti da ratuje protiv vas. Ebreha je došao samo da sruši Kjabu. Sruši, vi kaže, pomakne se, kad on ode, Kjaba je srušena i završeno. Kaže, ko je među vama uglednik? Kažu Abdul Mutalib. Kaže, Ebreha njega traži. Pa mu je rekao, Abdul Mutalib, tražite Ebreha zbog toga i toga, nije došao da vas ubija i nećete ga moći spriječiti, došao je samo da sruši Kaabu. Kaže Abdul Mutalib, povedite, povedite me njemu. Kaže, kad je Abdul Mutalib ušao, Ebreha kad ga je vidio kako je lijep, kako je onaj sama ličnost Abdul Mutalib, kaže, bilo mu je nezgodno da ga dočeka, dočeka na svom prijestolju, a nije mogao da ga posadi da sjedi pored njega, nego je sišao i sjeo sa njim na zemlju. Kaže on Abdul Mutalibu, ja sam došao radi toga i toga. Ja sam došao radi toga i toga. A njega je uveo Nefer, a Nefer je bio jedan od onih zarobljenih sa početka. On je njega uveo kod Ebrehej. Kaže njemu Abdul Mutalib, kad ste ulazili, kad ste prilazili Meki, neko mi je oteo dvije stotine deva. Tog trenutka je Ebreha ustao i rekao, kaže, kad sam te vidio, svidio sam se. Ali kaže, kad sad ja dolazim da srušim ono što vi obožavate i ti mi kažeš daj mi dvije stotine deva, kaže, izgubio si ta, tu težinu kod mene. Kaže Abdul Mutalib, vidi, ja sam, kaže, gospodar deva ja se brinem za svoje deve. Kjaba ima svog gospodara, kaže, Fesajek Fiha, on će ih zaštititi. I ništa više nije rekao. Kaže, vratite mu njegove deve. Pa je, kaže, vratio se sa dvije stotine deva, a onda je Abdul Mutalib okupio Kurešije i rekao, Ebreha će pokušati ući u Meku, pokušat će ući u Meku, hajmo se okupiti oko Kjabe, a on je uhvatio za halku vrata. A gdje se dova prima? Mislava prima. Svi se fataju iza vrata. A do se prima gdje onaj polcajac stoji. A on se do vas prima. I niko ne može vam doći od njega. On se raširio i gotovo. A ljudi to ne znaju. Svi se lipi na vrata. Ono jeste. Sunet Allaha poslanika sa 7 stoji, odnosno hadisma stoji da onaj ko može da priđe stavi ovaj dio prsa na onaj dio kjabe između crnog kamena i vrata i tu da dovi. To je od sunneta a svi se ljudi vješaju za vrate. Vidite, vi kad odete na umre na hađ, svi vise na onim vratima, a to nema svoju mjerodavnost. Isto, kada uđete, šta je Ismailova soba? Šta je Ismailova soba kod Kjabi, bar kalafi? Hidž, ono polukrug onaj. Imate ovdje ulaz, imate ovdje ulaz, jel tako? Obično puštaju ovamo da se izađe, ovamo. Hidžr, onaj ko uđe da klanja u hidžru, kao da je klanja unutar koliko? prva dva safa, eventualno tri, zavisi koliko se stisnu ljudi. Posle trećeg safa nije više hirš. Ljudi to ne znaju, nego svi gledaju da, da dođu bilo samo koji dio hirža. Međutim, to su informacije koje su manje poznate ljudima, o tome se slabo kad priča. Kaže pa je Abdul Mutalib uhvatio se za halku vrata Čabenskih, prislonuo se na Čabu i obrigali su svi Čabu i molili Allaha da zaštiti onaj Čabu, odnosno Kjabu, da Beitul Hara, odnosno uh, Beitullah zaštiti od Ebrehe. Kaže Nufail ibn Habib je stao pored stona i rekao mu ovako Sjedi Mahmude, bolje ti da se vratiš. I kad je pustio uho i otišao. Nufail ibn Habib ono, je što je zarobio ga. Ebreha. Kaže, kada bi stavili slona, okrenu ga prema Mekke, nije htio. Okrenu ga prema istok, prema zapadu, nazad, gdje god da ga okrenu, on hoće. Pa su kada je donijeli kramp, udarala su ga krampom u glavu i cijepali muš. Ništa. Udarala su ga dakle, po mehkim dijelovima glave gdje krampa može da moštati kožu, da mu prolije krv, kaže ništa. Kaže, kako god bi ga okrenuli, on bi išao samo prema Kaabi, nije htio. Kaže, pa je onda Allah subhanahu wa ta'ala poslao ptice ovdje ima puno mišljenja kakve su bile, kolike su im glave, kakve su im kanđe, te ovako te pseće glave, te kamenje ko pseće glave, te imale su kanđe, bile su velike kod devet. Međutim, Ibn Ketir kaže, radi se o običnim malim pticama koje su nosile tri kamenčića. Sva ta tri kamenčića su bila dakle, poput leće ili malog dakle, zrna graška. I onda svaka bi ptica bacala od množine, dakle, od, odnosno od broja kamenja, i Allah je dao još vjetar da ubrza to kamenje, Kaže, pa bi kamenje gađalo one koji su došli sa Ebrehom od vojske. Nije svako bio pogođen. Neki su bili spašeni. Dakle, neki su pobjegli. Očne oni koji nisu htjeli da dođu, ali su bili prišljeni da dođu da ratuju. Ali većina njih je izginula. Kaže, kako bi koga kamen pogodio, gdje bi, gdje bi mušao, na suprotnu stranu bi mi izašao. Ebraha nije umru. Ebraha je crku. Dakle, Ebraha je crku. Naime, njega je kamenje gađalo, ali ga nije probijalo, nego mu je samo komade mesa kidalo. Kaže, pa mu je tijelo otpadalo, dakle, jagodica po jagodica. Kada su izašli van Meki, prst, tako Ibn Ketir kaže, kema je u halu. Dakle, Ibn Ketir ne vjeruje te predaje, pa kaže, onako kako se priča, da su mu se, kaže, prsa otvorila, da mu je srce prepuklo onaj, na otvorenim prsima. Allah najbolje zna. Allah Đelešanu kaže Elantere kejfe feale rabuke bi ashab el fil. Zar nisi vidio šta je tvoj gospodar uči, učinio sa onima koji su došli sa slonom? Elam je žal kejdehum fi tadlil. Zar nije njihove spetke učinio ništa anim? U erse al lehim tajren eba bil i posla na njih ptice eba bil. Dakle, ovo se tvrdi da je, da je ovo dakle, naziv, perzijski naziv od dvije riječi o ovim pticama. Termihim bi hijjarti a One su ih, kaže, gađale kamenjem od gline. فجعلهم كعصف مأكول فسي učinile kao onaj lišće uh, e, crma istočeno. To jest molim kao kad crvi izgrizu lišće se raspali su se. Sve se to završilo. Ebreha se nije vratio. Ebreha je crku. Šta se desilo sa crkvom? Završio sam ja. Šta se desilo sa crkvom? Kaže, crkva je, dakle, prve halife, Sefah ibn od, od eh, Abasija, je prvi halifa koji je ušao u Jemen i crkvu rastočio komad kom, po komad. Kogod je naišao, tu je otkinuo sebe što mu je pasalo. Dalo od dragog kamenja, dalo od mermera, ovo onu, dok nisu raznijeli sve i crkvi dan danas nema traga. Ovo se desilo 886 godina nakon Zulkarnejna. I ove godine se kaže da je rođen Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Neki kažu da je rođen Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nekoliko godina nakon toga, a Ebrehu je naslijedio, dakle, kralj, odnosno sljedeći kralj Sejf ibn Jezin al-Hamiri, a inša Allah ta'ala govorit ćemo na idući put o tome. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammed wa ala Muhammed, zakum Allah khairal jaza. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي